Književnost u Eteru. Pozdravljamo slušatelje internet radija Srijem. Upravo svjedočite o tjednoj književnosti u Eteru, koju snimamo u Bošnjacima u domu još jednog poznatog zavičajnika, literarno vrlo produktivnog novinara, publicista, povjesničara, pjesnika i prozaika Vinka Juzbašića. Čekam neka nova jutra. Svako jutro moj bi se dida Stipa dizao pet i odlazio raditi. Prošao bi kraj moga kreveta, zimi, lagano skinuo veliku bundu i doneo svoj topli i teški jastuk na moje noge da me bolje grije i poljubio u obraz. Ja bi se tada samo pravio da spavam i dugo poslije osjećao njegov topli poljubac na svom obrazu. Uvukao bi se tada pod pokrivač i nastavio spavati. Sada, mnogo ljeta poslije, ponovno čekam neka nova jutra, onako topla i meka kao nekad. Dobar vam dan, gospodine Juzbašić. Hvala na gostoprimstvu i sudjelovanju u našoj emisiji posvećenoj književnosti. Dobar dan i vama i hvala što ste došli u moj Bošnjake i u moj mili Srijem. U uvodu smo čuli jednu od vaših pjesničkih uradaka, čućemo ih još tijekom emisije. Nego, jeste li vi, gospodine Juzbašić, prije svega pjesnik ili ste na posljedku i pjesnik? Pa, moglo bi se reći jedno i drugo. Danas je teško biti i publicist, a ne biti pjesnik. Jer ako se zavičaj osjeća, osjeća se i poetski. Pa bi se onda moglo reći da sam i jedno i drugo. Ja sam zapravo zavičajnik. A zavičajnik je osoba koja i ne mora pisati da bi bila zavičajnik, a može pisati kao što ja to radim, pa sam onda i zavičajnik. U svakom slučaju važno je znati odakle smo, što smo ili barem nastojati upoznati i sačuvati nešto što mi jesmo. E, pitam vas to zbog e, vaših mnogih interesa uz poeziju, uz poeziju dakle, od novinarstva do povijesnih istraživanja. Do danas ste, ako se ne varam, izdali 20 ili i više knjiga različite tematike. Preferirate doista brojna područja društvenog i kulturno-umjetničkog djelovanja. Kako biste to grupirali i protumačili svoju stvarateljsku znati želju? Najbolje bi se to objasnilo kao publicist. Iako taj publicizam često u sebi obuhvaća i onaj književni poetski dio, i onaj drugi znanstveno-istraživački. Publicisti su uglavnom ljudi koji znaju i razumiju ili pokušavaju naučiti svoje vlastiti zavičaje, a onda na osnovu drugih interesa i drugih zvanja popunjavaju te neke male sredine ili nekakve male stvari koje su do sada bile nepoznate. Kad se sve to stavi na papir, onda to polako dobija jednu kockicu, jedan mali mozaik koji stvara naš vlastiti identitet. Dakle, za mene bi se moglo reći da sam običan publicist, osoba koja voli zavičaj, koja piše o zavičajnu, znajući da je i zavičajna književnost, i zavičajna povijest, i zavičajna predaja zapravo sastavni dio jedne nacionalne slike. Dakle, mi zavičajnici smo jedni od onih uznanstvenike koji zapravo stvaraju nacionalnu sliku i polako popunjavaju one stvari koje netko do sad ne stige. E, jesam li dobro rekao, e, do sad potpisujete 20 knjiških naslova. Tako je, ali znate i sami da broj sam po sebi ne znači mnogo. Naravno. Ali često zna često se dogodi kod nas publicista zapravo da moramo popunjavati one stvari koje netko ne stiže ili nam se događaju neke stvari koje mi moramo popuniti. Pa sam ja zato silom prilika morao zapravo krenuti na takav način publicističkog rada jer sve ono što se zna, a nije stavljeno na papir, odlazi od eter. Ne postoji često i ljudi se na njega ne mogu vraćati. Ovdje je to bjelodano, stavi se na papir, objavi se i obrađuju se uglavnom manje teme, jer za veća istraživanja zapravo treba znati puno više, a to onda dolazi da kako iz godina. E, možemo napraviti jedan kratki presjek vašeg cjelokupnog opusa. Što biste naglasili, što biste izdvojili? E, teško mi je to napamet reći i bit ću iskren. Ne može se sve odjednom. Ja ponekad sam sebe iznenadim za nekakvim materijalima i neke stvari ne znam ni citirati. Čak se ne mogu sjetiti nekih materijala. Kako bi podijelio? Podijelio bi ovako. Imam nekoliko materijala koji bi stvari stavio kao da sam autor i priređivaš. Tu su u prvom redu knjige koje su često vezane samo za moje bošnjake, vezana za gospina ukazanja u Bošnjacima od 45. do 63. Tu su zbirke pjesama, to su sve autorski radovi, radovi vezani za ovu udrugu Slavonski domaći kulen, gdje sam bio dugogodišnji tajnik, višegodišnji tajnik, vezan za jednog mladića koji se zvao Matija Pavličić, koji je moj susjed ovdje, koji je živio prije više od jednog stoljeća, a bio uzornog života. Tu su zapravo monografije nekakvog tipa, e, društvenih monografija kao što su nogometni klub, kulturno društva, a onda i veliki radovi tipa e, Bošnjačani u drugom svjetskom ratu, Bošnjačani u prvom svjetskom ratu i nešto drugo. Da kako radio sam neke materijale i radove zajednički sa nekim drugim ljudima, jer jedan čovjek sve ne može raditi, ali kad se ta zbirka zajedno spusti na jednu drugačiju razinu, onda se dobija jedna šira slika. Najviše sam radio uglavnom s našim srijemcima, Stjepanom Bogutovcem, Ivanom Čozićem Bukvinim i Stjepanom Tomislavom Krčevićem te Lukom Maroševcem za mjesta vezana za Cvelferiju. To su Vrbanja, Drenovci, Račinovci, dakle mjesta u kojim i neke društvene marginalije koje se zapravo pojavljuju. Isto tako nisam se zadržao samo u svom radu na svoj rad ili rad mojih kolega i prijatelja. Već sam radio i veće materijale ljudi koji smo pomalo zaboravili. Jedan od najvažnijih ljudi je Emeri Gašić, svećenik koji je ubijen iza drugoga svjetskog rata, svječenik u, u Komletincima, koji je jedan od najvažnijih crkvenih povjesnika. Njegova dva rada sam objavio, jedan je putopis, a drugi je povijest župe i to je možda jedna od najjačih osoba koju bih morao izdvojiti ovdje u našem zavičajnom srijemu. Svakako, radio sam jednog čovjeka iz Drenovaca, zove se Ilija Ivacić. Čovjek je pisao dnevnik u obliku deseteračke pjesme iz Drenovaca je bio i živio je sredinom 19. stoljeća i njegov dnevnik sam stavio i obradio zajedno sa Tomislavom Krčelićem, a posebna ljubav mi je bio zapravo prema Ili Lešiću Bartonu, mom zavičajniku kojim sam skupio sve njegove materijale koji nisu objavljeni za njegovog života i onda nakon toga stvorio dvije knjige e, njegovih putova. Tu su da kako i neki moji putopisi putovanja po svijetu gdje prenosim sve ono što vidim i po Hrvatskoj domovini, po Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, našoj zajedničkoj domovini, gdje sam zabilježio sve ono što ljudi razgovaraju, pišu ili o čemu razmišljaju u današnjem vremenu. Jer ovo vrijeme koje mi sada živimo zapravo povijest za jedno drugo vrijeme, pa će onda i to biti naše jednostavno zajedničko, pa, svjedočenje vremena. Eto tako na bi to mogao reći. Bošnjačani u Prvom svjetskom ratu, zapisi, dokumenti i predaja potomaka. Vaša je 20 knjiga i jedna o kojoj se barem u medijima ponajviše govorilo. Kapitalno djelo. Jesu kapitalna djela, ali znate, prije toga sam napravio jednu materijal koji se zove Bošnjačani u drugome svjetskom ratu, koja je još važnija knjiga koja je zapravo bila na marginama. To ne govorim radi sebe, nego govorim o tome da jako malo razmišljamo o vlastitim mjestima i vlastitim obiteljima i kad se pojave takvi materijali, inače smo mala sredina koja kulturološki ne možemo pokriti sve, ali mislim da je možda i drugi svjetski rat zajedno sa prvim svjetskim rat napravio Bošnjačane e, sredinom koja zapravo o svom podrijetlu, o svojim događajima u svom mjestu, unazad dakle prošloga stoljeća, ima sve stavljeno na papir. Bošnjačani imaju eto tu sreću da su stavljeni na papir, ali tu nisam samo ja zaslužan. Prije mene je 1916. godine jednu knjigu uspomena bošnjačanima na svjetski rat izdao Šimun Dautović, pravi član društva hrvatskih književnika 1916. godine. Zamislite, izdana je u Vukovaru, istina je malo primjeraka je sačuvano, ali taj čovjek već onda bio svjedok svoga vremena, a danas nam je nemjerljiv. Osobito sada kad istražujemo vlastitu nacionalnu prošlost i za prvi svjetski rat, jer smo imali sada te velike obljetnice, a onda i za drugi svjetski rat koji je osobito bio krvav za nas, u Srijemu i za nas bošnjačane, osobito u drugom svjetskom ratu nakon proboja Srijemskog fronta. Ja apostrofiram prvi svjetski rat e, u toliko što je nekako dojam da obljetnicama usprkos je ostao izvan kolektivne svijesti. Slažem se. Tu ste potpuno u pravu, sve nama bilo zapravo ispod kolektivne svijesti. Izvojit ću jednu malu priču. Istražujem drugi svjetski rat prije deseta godina, pišući tu knjigu, i onda ulazim u šokačke obitelji, starinačke, starosjedlačke obitelji u Bošnjacima i izvan njih koji govore kao svjedoci toga vremena. Mnogi ljudi su do sad nestali. Što mi se događa? Oni jednostavno ne žele govoriti o tim traumatičnim trenucima. Ili materijali koji su trebali biti sačuvani, a to su vam obiteljske fotografije, su uništene dolaskom jedne vojske, zna se na koju mislim, na Jugoslavensku armiju, bojali su se. Strah koji se uvukao u kosti u našim, u našim mjestima, osobito Srijema, osobito nakon drugog svjetskog rata, je zapravo uništio velik dio naše naše nacionalne prošlosti. Osobito ovaj predajni dio. Možda je važno sada zato i razgovarati sa starim bakama, zabilježiti i didama, zabilježiti čitave te materijale, jer na taj način možemo rekonstruirati vrijeme koje u papirima je napisano na jedan drugačiji način. Dakle, ideološki način, isključivi način, a povijest nije uvijek crno-bijela. Povijest je ipak i nekakva, ne samo sredina, ali ipak stvar o kojoj se mora razgovarati argumentirano, a tu nam je, evo, nažalost, ako nema materijala, i preda jedan važan dio. E, vratit ću se na trenutak na e, vaše pjesništvo, na vaš pjesnički izrižaj. E, čut ćemo još jednu pjesmu, ali prije toga nam recite tko je Vinko Juzbašić kao pjesnik? Pa ja, se, ja sam i tu zavičajnik, da kako, ali pišem ne samo na standardnom hrvatskom jeziku, štokavsko i jekavici, nego pišem i na starinačkom govoru, mi to zovemo bošnjački idiom ili bošnjački govor, i to je govor moga djetinstva. Ja sam imao tu sreću ili nesreću da sam živio sa bakom i djedom, i s mojim bratom, i sa prabakom. A, a kako su bošnjaci zapravo jedna jezički različita sredina, dakle tu se govori nekoliko, nekoliko struja e, govora, ja sam imao mogućnost da upijem taj govor, i da ga sačuvam do današnjeg vremena. Tako da zajednički moji brati i ja kad ovdje dođem ili sa, sa starim bakama i djedama, ja govorim starinačkim bošnjačkim govorom. Dakle, kao pjesnik pišem e, standardnim jezikom, standardnim hrvatskim jezikom, ali pišem i lokalnim govorom, bošnjačkim govorom, koga više praktički nema. To je nekadašnja starinačka poluikavica ili ikavica jekavica, štokavski govor, jako blizak e, hrvatskim govorima središnje Bosne i zapadnog Srijema ili njihova kombinacija. Pročitat ćete e, nam pjesmu pod naslovom Šokačka. Prije nego što ću pročitati, ću svakako reći da postoji jedna mala predaja u Bošnjacima zabilježena kočem 19. stoljeća, a tako govore i neki istraživački radovi, da je jedan dio šokačkog stanovništva, dakle jedan dio starinačkog stanovništva doselio iz Bosne. To su područja negdje središnje Bosne i istočne Bosne i oni su sa sobom dobili i govor. To je današnje mješavine i takozvani bošnjački govor u mome mjestu. Jedni su došli iz središnje, drugi iz istočne Bosne i oni su sa sobom donijeli i neke druge migracijske osobine osim toga govora. Ovdje govorim standardnom, a napisat ću zapravo što za nas znači i Srijemce i Hrvate, što za nas znači Bosna. Pjesma se zove Šokačka. Tri su stoljeća prošla od našega bijega iz Bosne, a naše oči svejedno gledahu preko Save, obrihe njezinih gora. Morali smo ostati ovdje, ali što bliže njoj, što bliže, da se možemo jednom vratiti kad dođu mirni dani. U, Bosni, u miru je Bosna najljepša. U knjizi Povratak zavičaju uvezali ste svoje dnevničke crtice i putopise s hodočašća, kako ste već spomenuli, prethodno objavljene u nekim časopisima. Prilikom jedne knjiške promocije uz ostalo izjavili ste kako je ova knjiga vaš poziv na povratak i otkrivanje vlastitoga zavičaja. Što bismo u vlastitom zavičaju trebali neprestano otkrivati? Što zavičaj predstavlja vama osobno? Trebali bi zapravo u tom zavičaju tražiti čitavi svijet. Znate, mi ne trebamo odlaziti u svijet da bi vidjeli samo svijet. Imao sam priliku obilaziti uglavnom hod dočasnički, ali onda zapravo i reporterski bilježiti sve što vidim u čitavoj, gotovo velikom dijelu Južne Europe i što sam vidio? Vidio sam sve one stvari koje mi praktički imamo i to nije nikakva novost, da kako imaju na svoj drugačiji način i drugačiji povijesni nekakav slijede u tim gradovima bilo. Što bi trebalo tražiti u zavičaju? U zavičaju bi zapravo trebalo tražiti specifičnosti. Ne zato što sam ja zavičajnik ili ne znam što. Zavičaj je zapravo svijet u malom. On u sebi krije i nekakve stvari i drugih jezika, i drugih mentaliteta, i drugih podrijetla, i neke specifičnosti koje imaju negdje drugdje. Stalno mi dolazi u pamet, putovao sam prije deseta godina u Fatimu. Tamo su bila velika gospina ukazanja, a ove godine je stota obljetnica tih ukazanja, a u mom mjestu, jer 45. do 63. je bilo ukazanja gospe. I u starim dokumentima i nekakvim novinskim člancima ovdje se uvijek govorilo kao Hrvatska Fatima, Bošnjaci, Hrvatska Fatima. Evo, mi u malim Bošnjacima, ili ovdje u našem Srijemu, imamo jednu Hrvatsku Fatimu koja da kako nije jednaka onoj velikoj svjetskoj Fatimi u Portugalu, ali zapravo svijetu malom. Slično se može govoriti i o nekim drugim našim mjestima. Hrvatski Lourdes je u Ilači, Lourdes je u Francuskoj, a zapravo iste događaje u gotovo slično vrijeme su se dogodili u jednom maloj Ilači. Dakle, naš zavičaj bi trebalo otkrivati na taj jedan dubinski način i iz njega tražiti sve one osobine koje drugi imaju. Da kako treba odlaziti u svijet, učiti od drugih, ali treba i to prenijeti u svoj kraj i znati vrednovati i govoriti o sebi. Ništa drugo. U vašem stvarateljskom nemiru bošnjaci su ishodište i odredište. Jesu. I to nije ništa novo. Mislim da bi svako trebalo tako kretiti tako i razmišljati. Jer mislim da <laughs> bošnjaci su sami po sebi, svi oni koji znaju gdje su bošnjaci i mi smo inače kod županja, mi nikada to ne govorimo kod županja, mi smo bošnjaci. Nalazimo se u Srijemu, u Vukarsko-Srijemskoj županiji, to je veliko mjesto koje žive isključivo Hrvati katolici i to je naša odrednica. E, Bošnjaci naravno da su, jer ne treba odlaziti negdje daleko i upoznavati nešto novo. Zašto ne bismo upoznali sami sebe? Svoje korine, svoje mjesto, svoje ljude i neke svoje specifičnosti. A onda to ponudili drugima. I kad se onda je drugi iz drugih mjesta tako sastanu, onda jednostavno dobijemo taj mozaik koji se zove Hrvatska. Ne ništa drugo. Dakle, moraju biti ishodište, ja ću biti završetak, ja to ne znam, ali u svakom slučaju može biti dobra, e, dobra osnovica za daljnja istraživanja, jer se taj istraživački dio, dakle, kreće, i kod mene je to slučaj, ne samo za Bošnjake, ne samo za okolna mjesta, već polako za čitav Srijem, polako na Bosansku posavinu, polako na Istočni Srijem, polako na, na, na Južnu Bačku, jer su te zajednice ili nekakve zajedničke veze zapravo širije nego što se to ponekad misli. Tu je onda i doseljavanja, i govori, i razmišljanja, i povijesne silnice, i dolasti novih ljudi, i odlasti tih nekih ljudi. I onda polako vidite da taj zavičaj se polako širi. Tako je kod mene. Istraživački dan je bio bošnjaci, a onda se širi, a ponekad moram raditi neke materijale koje drugima zapravo služe za njihove zavičajne priče, tako da ja onda sudjelujem kao jedan od sudionika nekakvih ili znanstvenih skupova ili, ili nekakvih zajedničkih knjiga ili nekakvih zajedničkih eh, tema koju možemo obrađivati. E, u identitetskom kontekstu e, bilo bi dobro možda ponovno reafirmirati Srijem. Definitivno. To je možda jedna od naših zaborava. Hrvatski zaborav je često nekada naša sudbina, ali ne bi trebalo biti, osobito sada kad imamo Hrvatsku državu. Srijem, zašto? Vukovarsko-srijemska županija se i danas zove Vukovarsko-srijemska. Dakle, obuhvaća Vukovar kao glavni i središnji dio, i Srijem. U Republici Hrvatskoj sada, tamo negdje od 1947. godine, definirane su te granice Srijema, osobito one što se tiče granice prema Vojvodini. Ali Srijem nije bio samo do onaj koji se nalazi u Vojvodini, nego i ovaj drugi dio, drugi dio koji mi zovemo zapadnim Srijemom, koji obuhvaća našu županiju. Tako je to bilo prije. Bila je Srijemska oblast, prije toga Srijemska županija, a još prije toga, još su Turci definirali te nekakve zapadne granice Srijema, Srijemski Sanđak, čije je sjedište bilo u Vukovaru, odnosno jedno vrijeme u loku. Govoriti o Srijemu znači ne govoriti nešto tuđe i nepoznato, jer i Srijem i Slavonija su zapravo jedno krilo Hrvatske države i tu ne bi trebalo nikakve praviti, ali postoji ipak neke specifičnosti koje jasno mogu očiti ljudi, ne samo koji su zavičajnici, nego ljudi izvana, kakve su pod navodnicima razlike između Slavonije i Srijema i to naše zajedničko prožimanje Srijemstva i Slavonstva i na koncu e, i i Hrvatstva. Ali odricanje od našeg e, dijela, to znači odricanje naše vlastite prošlosti. Zašto mi kulturoški ne bismo mogli reći što je Srijem, kakve su njegove granice, gdje Hrvati žive i tko sve živi u Srijemu i što za nas Srijem zapravo znači. Imate i pjesmu koju ste naslovili, vrlo jednostavno, Srijem. Tako je. Šume hrastove, žirovite, njive plodne, žitorodne, rijeke tihe, plahovite, pjesme sjetne, otegnute, kolo sitno, ponosito. Radoje me, moj Srijem još diše Hrvatske. Rekli smo nešto o vašoj knjizi Povratak zavičaju. S druge strane, poziv na povratak danas je dobio drugu dimenziju. Bježi zavičaj zavičaja tko god i gdje god. Što je ostalo od zavičajnosti u slavonsko-srijemskom društvu? Može li se reafirmirati? Na kome leži odgovornost? Što je činiti ljudima od pera? Mi trebamo samo preživjeti, ali ako se malo prošlost uđe u prošlost, onda ćemo jasno vidjeti da su migracije uvijek u prošlosti bile. Te su migracije nekad bile takve da su nama dolazili drugi ljudi i to je bilo tako stoljećima. Sada se događa jedan obrnuti proces. Ali s druge strane, ako se gleda na globalnom, opet nam dolaze netko. Ovdje će netko živjeti. Kao što su preci negdje živjeli ovdje, prije tri ili koliko stoljeća koliko mi možemo pratiti, tako će to biti u budućnosti. Ne bi to trebalo gledati negativistički, nego bi jednostavno trebali optimistično gledati na nekakav život, jer svi oni koji su ovdje dolazili, zamislite, prihvaćali su i jezik, i običaje, i zavičajnost ovoga kraja. A oni nisu bili, gledano, genetički Hrvati ili nešto drugo, ili čak blisko nama. Dakle, to je jedan od, jedan od procesa, jačih procesa, globalizacijskih procesa, ali takvih tipova globalizacije u prošlosti je bilo. I nije to nikakva novost. Iako to nas danas boli, iako mislimo da se neke stvari mogu riješiti, iako mislimo da bi to trebao neko drugi raditi. Ne, mi živimo u stvarnom životu i trebamo raditi svako na svom radnom mjestu ili bilo gdje drugdje ono što se može uraditi. Dakle, vjerovati u budućnost, živjeti stvarnost, biti zadovoljni s onim što je bilo, ali i željeti napredovati. A to što se odlazi, doće vrijeme kad će se ponovno dolaziti. Koliko je e, literarna zavičajnost e, danas vitalna? 2017. Pa nisam možda najkompetentniji čovjek da to kažem. U svakom slučaju poznajući baš, bar, bar ovaj dio, dakle jugozapadni svijet, mogu reći da se ta zavičajnost stalno iznovice budi. I ovo vrijeme kad nismo mogli govoriti o našem nacionalnom identitetu, mi smo govorili o zavičajnom identitetu. A sada nam je zavičajni identitet važan dio nacionalnog identiteta i njime samo potvrđujemo sve ono što smo dobili. I to je jedna velika, nazvaću je plejada književnika. U mojim bošnjacima više od dva stoljeća postoji kontinuitet izdavanja knjiga od Frabe Nardina Tome Leakovića pa do naših dana. To je ogromna snaga. I kada neko govori o Slavoniji i Srijemu u kontekstu hrvatske književnosti treba znati ovu vrlo važnu zavičajnost. Dakle, mi smo bili i imali ljude koji su uvijek to zavičajno bilježili, stvarajući jednu jaču i nacionalnu sliku iz zavičajnoga, a onda i za zavičajnog. E, prihvaćam da možda niste kompetentni, ali evo, volio bi, volio da nam kažete svoj dojam iz vlastite perspektive, na koji su način Slavonija, Baranja i Srijem danas zastupljeni i valorizirani u literaturi? Čini mi se da ima ljudi koji to sada i kritički dobro obrađuju. Znam za profesora Rema, znam i skupinu oko hrvatskih književnika koji i prije toga Vladimir Rev koji su bili, koji kritički znaju to, oni sve više uviđaju da zapravo zavičajno je i nacionalno, ali zapravo daje jedan novi sukus toj hrvatskoj književnosti koji ima i neke dobre predstavnike koji bi mogli ući u nacionalnu književnost ili bi je mogli valorizirati na drugačiji način. Pada mi na pamet velika književica Mara Švelgamiršek. Ona je srijemica, rođena u Srijemskoj Mitrovici, živjela u našoj Vrbanji i poslije toga je morala, silom prilika i politike, otići u Zagreb. Sada se ponovno vrednuje njezin rad. Velika Marašvel koja se gledala tada kroz nekakvu političku prizmu, zapravo za nas je sada nacionalno ime. Ponovno nacionalno ime i mi je polako naučavamo. Takvih ljudi još ima. Dolazi mi u pamet moj Bernardin Leaković, fratar koji je živio početkom, odnosno u 18. stoljeću i na prelazu 19. stoljeću koji je izdao pet knjiga, jedan dio na latinskome, drugi na hrvatskome jeziku. I mi ćemo ove godine ovaj, se sjetiti njegovog imena i postaviti ploču, spomen ploču u Bošnjacima na mjesto iz zaduge iz koje on potekao, zaduga Leaković, koja je kroz prošlost, zamislite, dala nekoliko intelektualaca i nekoliko pisaca, ne samo zavičajnika, nego od nacionalnog značaja. Kao što je, na primjer, bio Franjo Leaković, pukovnik e, domobranstva, čovjek koji je prošao Kalvariju, a pisac je prvih udžbenika i prvih knjiga vezani za polaganje e, za auto i sve što je vezano za auto. Dakle, imali smo takve zavičajnike koji polako postaju nacionalna imena. To je možda zadaća ne samo nacionalne književnosti i nacionalne kritike, već i nas zavičajnika da istaknemo neke svoje ljude i da tražimo nekakve njihove vrijednosti. Kako gledate na formu i perspektivu takozvanih pjesničkih susreta? Postoje li i neki novi pravci afirmacije pjesničke misli i poetskog miljeja? Kako pisanu riječ dignuti na jednu višu razinu u našem podneblju? Nisam sudionik pjesničkih e, skupova, ne pripadam skupini zavičajnih pisaca koji pišu na onaj starinački način, iako ne odričem njihovu vrijednost, znajući primjer našega velikoga Didu iz Drenovaca, Didu Đuku Galovića, i, i njihov doprinos, tako da tu ne bi možda mogao odgovoriti. Ponekad mi se čini da je pjesništvo ipak jedan samotnički dio, čini mi se, i čini mi se da, barem je ta tako kod mene, ne volim uvijek stavljati e, svoje osjećaje i svoj pjesnički dio na, nekakav, na nekakvu drugu razinu, jer ne bi baš to uvijek želio dijeliti s nekima. Postoji zbirka pjesama, netko će se prepoznati, netko neće. Ja sam ipak jedan zatvoreniji oblik e, pisca, Dakle, čovjek koji voli komunikaciju, ali ne na takav način da ona postane e, kulturno-umjetničko društvo ili nešto drugo. Da kako poštujem i njihov rad i znam njihov rad i pisao sam o njima, ali mislim da svako ima nekakvu svoju neku malu crtu. Moja crta je ipak jedan drugačiji tip e, i način, i način prezentacije nečega čime se bavim. Malo samo drugačiji. Ali podijelit ćete s nama svoje ruke. Hoću i to radi vas. Zima ujeda prste, a ja nosim vodu svojoj baki sa seoske pumpe. Kažem joj, o, kako je danas bako ova kanta teška. To je od tvojih prozeblih ruku, dijete moje, kaže mi. Pa se smije i to svima bezbroj puta ponavlja. Tko su vaši čitatelji? Kome se obraćate? Je li to uopće ista populacija? Iskreno ne znam. Ja pišem ne zbog tih drugih. Ja pišem i radi sebe. Ja pišem i radi oni koji će to sutra čitati jer neće imati gdje nešto pronaći. Ja to stvarno ne znam. Ponekad čujete da neko nešto pročita, traži ispravke ili neke materijale ako nešto nije dobro ili želi dalje čitati nekakve materijale i to je jedna dobra osobina. Ali tko to sve čita, ne znam. Ja bih bio sretan da imamo pet zavičajnika u svakom našem mjestu, da razmijenjujemo te materijale i da polako stvaramo zajedničku sliku o vlastitoj svijesti. Ako to čita, ne znam. Vjerojatno se to, kao što se dogodilo kod onih drugih pisaca prije mene i u nekim drugim mjestima, često čita retroaktivno, znači unazad da tih ljudi ne bude. Jer onda zapravo više nema neko preneti to. Tako da ja i tu vidim tu sliku. Ja mislim da će te knjige imati svoju vrijednost e, tek kad ne bude naše naraštaja ili naraštaja baka u kojima mi sada to pišemo. Evo ja se divim tom našem e, Šimunu Daotoviću, čovjeku koji prije sto i nešto godina izdao tu knjigu. Danas je ona zapravo ne više e, zavičajna knjiga, nego od nacionalnog začana. I zamislite, te knjige danas nema u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Jer je izdalo mali broj primjeraka prije sto godina. Dakle, ono je postalo nacionalno ime. I što je još važnije, bio je član društva hrvatskih književnika, a živio je kao bilježnik u Bošnjacima. I mi ga danas čitamo na jedan drugačiji način, sigurno drugačije, jer ja poznajem i njegov život, kroz drugačije očale nego što su to njegovi suvremenici u njegovo vrijeme. Čini se da vrijeme ima nekakvu svoju vrijednost i da ona postavlja mnoge stvari na svoje prave mjere. Tako će i taj rad, i moj rad, i rad prije nas jednostavno se valorizirat, revalorizirat i onda postavljati na prave mjere koje je to bilo. Pada mi na pamet Ante Kovač, jedan pisac iz Vrbanje koji živi u Beogradu, bio novinar, koji je napisao izvrsne stvari, ali na srpskom jeziku, jer je bio jugoslavenski orijentiran. Njegove materijale danas kad čitamo, čitao kao vrhunsku književnost. U njegovo vrijeme to se smatralo humorističkim piscem ili čovjekom novinarskog tipa. A zapravo danas kad ga čitamo, iako na drugom, a ne hrvatskom jeziku, znamo da on nas zavičan i da pripada hrvatskoj književnosti jer koristi sve one elemente hrvatske književnosti koje nije mogao upiti u nekoj drugoj književnosti osobito onoj na kojoj je pisao. Tako je slučaj sa našim Ivom Andrićem, koji je zapravo Hrvat iz Bosne, pripadao hrvatskom kulturnom krugu, a pisao na srpskom jeziku. I to nije e, osobina samo, recimo, mali književnosti i mali naroda. Tako je to i u Francuskoj, tako je to i u Velikoj Irskoj, koji su čiji su veliki pisci pisani na engleskom, a ne na irskom jeziku, ili Rumunije koji su pisali u Francuskoj, ili Poljaka koji su živjeli u, Poljskoj, u, u Francuskoj i tako. Dakle, tu mi se čini da Jednostavno vrijeme je jako važan arbitar koji zapravo sve postavlja na nekakve nove priče. Svih tih godina pisanja, a pisali ste i za brojne časopise, mijenjale su se društvene okolnosti, ali mijenjao se dijelom i vaš pogled na svijet. Jedno je ostalo isto. Vaš senzibilitet i nesklonost osobnom publiciranju. Jeste li jednako samozatajni? Danas i prije. Što se događa sa protokom vremena, sa zrenjem? Ne znam. Znate šta, često, e, često to zna smetati. E, samo publicitet često smeta. A mislim da to smeta osobito ljudima koji se bave tim poslom. Meni ne treba slava. Jer slava bi zapravo potamljila onaj najvažniji dio koji se zove entuzijazam. A mislim da bi se onda i otvorio nekom širom e, krugu ljudi koji ne bi bili možda baš tako okrenuti prema tim stvarima. Mislim da je za pisa važnije da bude čovjek koji promata prostor, koji bilježi vrijeme, koji ispravlja neke nedoumice ili razmišlja na jedan drugačiji način. Pisac ne bi trebao biti samo javna osoba. Dobro je da bude, ali ne bi trebao biti samo javni arbitar u svim stvarima. Mi ne znamo sve stvari. Ne znamo čak ni one, sve one stvari o kojima pišemo. Pa ne bi onda trebali biti ni u dnevnim stvarima, ali ne bi trebali ni bježati od njih. Ali se često pokazalo, pa čak i za zavičajnike, da kad su se bavili nekim drugim stvarima, a ne onim što su voljeli ili željeli ili morali, ili su za to završili škole, zapravo nisu se pokazali u najboljem svjetlu. Možda bi bilo najbolje raditi ono što se misli da se najbolje radi i onda polako učiti. Opet je vrijeme ono koje, koje oblikuje taj naš prostor i često sve stavlja na svoje mjesto. Veliki ljudi svojem vremenu su neki bili veliki, ali su danas zaboravljeni. I obrnuto, ljudi koji nisu postojali, danas postoje. Dolazi mi u pamet čovjek koji se zove Luka Lukić i živio je u Klakaru. Običan učitelj koji je 30 ili ne znam koliko godina e, skupljao materijale vezano za to jedno malo mjesto kod Slavonskog broda. Zamislite koliko je tamo materijala. Entuzijazmom zavičajnika, na primjer e, našega prijatelja e, Mate iz Donje Bebrine, zapravo otkrilo da je taj čovjek napisao kapitalne stvari koje ni njegovi zavičajnici, ni njegovi ljudi njegovog vremena nisu znali da to rade. A on je gotovo potpuno jednak jednom velikom Lovretiću, našem, našem otoku ili nekom drugom etnologu novijeg i suvremenog doba. Dakle, jedan mali čovjek koji je tada bio mali nepoznat, zapravo jedan od najvažnijih eh, hrvatske etnologije, osoba hrvatske etnologije. Vidite kako se neke vrijednosti zapravo okrenu, a često je i politika imala tu svoje priče da su neki ljudi bili zaboravni. Već sam spomenuo našu Maru Švel, ali nije ona jedini primjer. Tu je Vladimir Kovačić, jedan najvažniji i najbolji pjesnika Srijemaca iz naših Vinkovaca. On se tek u naše vrijeme snaznije valorizira, a njegove pjesme, kako to svjedoče mnogi ljudi, su zapravo hrvatske i više od toga. Nisu više samo zavičajne. Taj čovjek prošao kako je prošao u svom životu nisu ga možda cijenili njegovi svi suvremenici, ali danas znamo da se radi o jednom pjesniku koji je, neću reći ravan, ali u svakom slučaju vrlo vrijedan u odnosu na nacionalne imena kao što je Tin Ujević ili Dragutin Tadijanović ili Dobriša Cesarić ili ne znam neki drugi. Dakle, mi imamo neke stvari te zavičane koje nadilaze vrijeme, koje nadilaze svojom vrijednošću, pitanje samo vremena i njihovoga, njihovog valoriziranja, ništa drugo. Što čita Vinko Juzbašić? gotovo sve. Osobito volim časopise i ljubite sam eh, uz tišinu da kako čitanje eh, starih časopisa, starih dokumenata i još važnije razgovor s ljudima. Oni često upućuju na ono što bi se trebalo pročitati i sve. Često znam o mnogim stvarima sve, ali kad se radi o nekakvim istraživanjima, onda se fokusiram na određena istraživanja. Je li to prvi rad, je li to drugi rad. Sad trenutno radim na jednoj knjizi koja će zapravo biti jedna mala kronika vremena Cvelferije. E, priču sam zajedno započeo prije mnogo godina sa pokojnim Ivanom Karaolom, nešto što je on radio za svoja mjesta u svojoj Vinkovačkoj nekadašnjoj općini i ta bi se knjiga trebala pojaviti negdje u devetom mjesecu sljedeće godine u Drenovcima. A ona je zapravo jedan presjek života Cvelferije unazad otprilike dva do tri stoljeća. I drugo, radim još jednu knjigu, ovo je prva završena, e, to je e, životopisi, politički životopisi dvojice političara iz Bošnjaka, Mato Babogredac, bio saborski zastupnik četiri puta u Zagrebu i u Beogradu. I Mato Leaković, isto jedan političar koji je bio saborski zastupnik 20. godine u Beogradu i njihove životopise. I sad gledajte, kad istražujete te ljude koji su živjeli iz konca 19. do sredine 20. stoljeća, onda jednostavno morate čitati materijale koje su vezane u ovom slučaju za politiku čitavog od toga razdoblja i uspoređivati neke materijale gdje su oni bili suvremenici, odnosno nekakve događaje. Dakle, onda morate uzeti veliki dio materijala, to nije samo povijest, to onda polako postaje geografija, to onda postane i etnologija i onda polako zapravo odlazite opet kod ljudi, od njih čujete nekakve radi, nekakve novosti i onda se opet vraćate na novu literaturu i to je stalni tijek. Dakle, E, ako radim neko istraživanje, pripremam se za to istraživanje, tražim literaturu i polako je širim i tražim ljude koji znaju više. Učim od njih, oni me upućuju, a onda i ja s njima zajedno razmišljam o nekim prostorima koje to radi. Zato postoji urednici koji ponekad znaju više i od, od autora ili barem okvire koji su nama bitni radi istraživanja. Ako sam zavičajnik, radim za nacionalno, to je dobro da imamo još neke ljude kao što su recezenti u nekim materijalima ili urednici koji nešto drugo znaju ili tehnički urednici koji nam pripremaju te materijale na način kako ih treba prezentirati. Tu bi bilo nešto. A, čiji pjesnički izričaj posebice cijenite eventualno? nas zavičajnike. U osobito, ja sam vam spomenuo danas Vladimira Kovačića, koga iznimno cijenim, cijenim i Slavonce, cijenim i Bosance, u pamet mi dolazi taj naš veliki Magdizdar, sto godina od njegovoga, rođenja. Magdizdar je jedan od najvažnijih hrvatskih književnika koji je po svom podrijetlu bio Hrvat muslimanske vjere. To se isto zaboravlja. Zaboravlja se jedna važna karika da narod, pa i mali narod kao što je naš hrvatski narod, nije samo jedno jezičan često, niti jedno pismen, mislim na pisma, često niti jedno vjerski, trebali bi razmišljati o našem narodu, iako je mali, iako je na vjetrometnim, kao narodu koje obuhvaća ne samo katolike rimskog ili grškog obreda, nego i muslimane, nego i ljude koji nisu vjernici, čak i ljude koji su nekih drugih vjera. Stvaranje moderne nacije zapravo počiva na tim elementima i mi bi se trebali polako vraćati na te osnovice hrvatskog naroda koje obuhvaća sve ono što kulturoški pripada nama. Pa i ljudi koji su pisali na drugim jezicima, na drugim pismima, Ini nisu bili istog nacionalnog e, korijena kao što su bili. Vi znate da samo u Hrvatskom narodnom preporodu bilo je mnogo istaknuti ljudi koji nisu bili izvorno Hrvati. Nisu bili čak niti Slaveni. I toga imate Dimitriju Demetra koji je bio pravoslavan, koji je bio Grk i da vam sad ne pričam sve one osobe. Lisinskog tako Lisinski koji je bio zapravo židov i neki drugi. Ali što je važno? Jedan mali narod može okupiti oko sebe snagu koja može biti stavljena u jedno zajedničko kolo, to je nacionalno kolo. Za čitavu našu Hrvatsku, pa onda i za našu Bosnu i Hercegovinu koja je zajedno sa Hrvatskom naša domovina, Hrvatska domovina, domovina nas Hrvata. Na kraju ćemo čuti još istine. Rođenje su da se nadamo, blagdani da molimo, svatovi su da se veselimo, žetve da zahvaljujemo, ukopi da se pomirimo, a živi se umire s nadom da u Bogu živimo bez konca i kraja. Gospodine Juzbašić, najljepša hvala na sudjelovanju u emisiji Književnost u Eteru, Internet Radio Srijem. Hvala i vama. Hvala vama, štovani slušatelji. Lijep vam pozdrav do idućega ponedjeljka. Emisiju redio je vodio Jure Hrvoje Bičanić, tonski obradio Robert Pavelić. Do slušanja.